Орбис у нас получается 10 минут. И именно поэтому все три линии Плутона пересекаются именно в этом месте. Это информация, которую вы никогда не увидите в релокационном гороскопе. This is especially very important for locations above и это особенно важно для северных широт. Поэтому для вас, э, живущих в Мурманске, вы вполне можете увидеть часто, что у человека три линии одной и той же планеты, планеты переходят по какому-то месту. And this is new information because you would never и это будет новая для вас информация, потому что ни в одном гороскопе, рассчитанном на Мурманск, вы этого не увидите. Любые вопросы, я знаю, что это не так просто понять. Пожалуйста, вопросы. Центральное европейское время, да. Central European Time. Это полюс. Yes. I had, uh, I had a friend, she was born at uh, Pittsburgh. Yes. 70 degrees. Yeah, and it is very difficult to, to draw uh, her chart Yes. and uh, to say any, any- anything about this chart. It is more useful to draw the photography. The astrophotography. Yeah. Yes, you can give information. what happens is that many times uh, for the very extreme northern latitudes, many planets come together. Что получается, когда мы рассчитываем э, карты для очень северных э, широт? Example, получается, что слишком много планетарных линий э, э там присутствуют, они как бы сгущаются. Посмотрите, вот, например, на Исландии, все линии, какие только можно, там присутствуют. И когда очень много планет, э, планетных линий по месту проходит, это означает очень напряженная энергия, очень много ее. I've got one client who has, uh, I think, eight planets in Finland. А, это была дама, клиентка. Она сказала мне, что всякий раз, когда она приезжает домой в Финляндию, она действительно испытывает очень, просто чувствует интенсивность э, жизни, интенсивность энергии. Там. Как будто бы человек живет в электрическом, в электрической будке, да, слишком много энергии вокруг. The question is why why we don't have wars in the northern latitudes. All the wars are in south, like in Iraq or Iran. I don't know. Может быть, войны за количество энергии просто, которой не хватает. <laughs> Нет, он говорит, я не знаю, это я там But стою. sometimes we have uh, world events like I think there was this uh, oil disaster in Alaska. The Exxon collided and all the oil came out the tanker. When it was? oil tanker in Alaska, America. Нет. When, when? It was about 1988, it was many years ago. Hmm. Единственное, да, Дэвид вспомнил, что единственное событие такое на Крайнем Севере, это было э, крушение танкера нефтяного на Аляске, ну, какие-то 90-е, по-моему, годы. Даже в том же самом примере, вот в Мурманске проходит линия Плутона, например, у этого человека. Uh, так что не всегда сгусток. Все-таки иногда бывает, видите, и по одна линия проходит по северным каким-то местам. Да, Элин? Нет, ну, просто, по-моему, центр, центр ставил Вашингтон, поэтому из Вашингтона они все исходили. В чем вопрос? Это локальная была, да. Yesterday example of George W. Bush was the local space. Да, это была локальная. The Mars in Afghanistan, Mars. Э, У Джорджа Буша в астрокартографии получается Марс на МЦ проходит по Афганистану. И прежде чем он стал президентом Америки, э, э, я сделал прогноз, что если Буш станет президентом, то Америка будет вовлечена в войну с Афганистаном. The Mars did also go two other countries, Pakistan and another country, but I thought that uh, it would be Afghanistan because of Bin Laden. А линия Марса проходила также еще по нескольким странам, в числе них был и Пакистан, но я счел, что э, конфликт будет именно с Афганистаном из-за Бен Ладена. So, а, а что говорит What about Bin Laden's horoscope? Where is well, where his Mars is? Well, there's uh, there's conflicting data about his date of birth. Uh, нет достоверных сведений о его дате рождения, also, поэтому и времени рождения, поэтому не, не очень достоверно все. The chart I use, I think it's the 10th of March 57 гороскоп, который я видел, по-моему, был 10 марта 57 года. Без времени рождения. What about his place of birth? Riyadh, Saudi Arabia. Riyadh, э, Саудовская Аравия. Riyadh. Вывод какой? Марс поехал по Афганистану как раз в астрокартографии. А про Ирак и Иран он вчера говорил по локальной карте. So Итак, давайте посмотрим на второй. So we look at the last. На третий тест, вернее. did you did you do the astrocartography for uh, for Gore? The for Gore? Yeah. Yes, yeah. I, I I used more the we I used more the cartography for Gore, which was calculated for the date of the election. Uh, он uh, использовал больше циклокартографию для Гора, которая uh, была рассчитана на момент на время выборов. Uh, И у него по Флориде проходила линия Нептуна. И как вы помните, вся эта путаница с подсчетом голосов была именно во Флориде. От гора? На что он не президент, чего уж. Ну, да. А, and nothing connected to Mars and Pluto through Afghanistan or Iraq in Gore's horoscope. I don't remember. You mean the chart for Afghanistan and Iraq? Yeah. Yeah, the trouble is with these uh, national charts, the date of birth is known, but the Not the national charts, but in, in the astrocartography for Gore. Was it something dangerous for no. Iraq? Не было ничего угрожающего для нее. That's why I said if, uh, Bush became president, it would be a war in Afghanistan. Именно поэтому это еще было подтверждение того, что если Буш станет президентом, то война, связанная там с Афганистаном, будет. В прошлом году, когда я был в Москве на конференции, Я упомянул, что у Джорджа Буша локальная линия Марса проходит по Ираку. И эти две линии Марса, одна в астрокартографической карте, а другая в, э, в локальной, показали э, тем, а те места, в которых этот президент вел войны. So this is the, the chart number three we have, and I said how many uh, planetary lines, and you said Venus and Jupiter. Итак, это был тест номер три. Вопрос заключался в том, какие планетарные ли, линии ближе всего uh, к месту. И вы назвали Венеру и Юпитер. Во второй части вопроса вы как ближайшую линию назвали Юпитер. So what как вы думаете, какой должен быть ответ на этот вопрос? Плутон далековато, пожалуй, от десцендента. Which planet do you think is nearest to the angle on the astrocartography map? Как вы думаете, какая планета ближе к углам на э, астрокартографической карте? And it's not Pluto and Jupiter. Это не Плутон, не Юпитер. What did you say? How do you think they would uh, answer this question? Sorry? How do you think they would answer this I don't question? know. <laughs> I'm waiting for some answers. no one's got any idea. Ни у кого никакой идеи не, нет. Maybe Pluto, or maybe Moon, Yes. может быть. yes. Let's have a look. Давайте посмотрим. What was the place? So, Manchester. Manchester. Here. Вот здесь. And the nearest line is the moon. Самая близкая линия это луна на асценденте. There are, in fact, four planetary lines near to Manchester. На самом деле четыре планетарных линии проходят неподалеку от Манчестера. The first one we're seeing is the moon on the ascendant. Первое, что мы видим, это Луна на асценденте, We've got the Jupiter on the descendant. Юпитер на десценденте, The third one is Neptune on the ascendant. третье э, on the descendant, No? Третий Нептун на десценденте. And the last one is Venus on the midheaven. И последняя Венера на МЦ. So the two additional planets is the moon on the ascendant and Neptune on the descendant. Итак, у нас получилось две дополнительные планеты: э, Луна на асценденте и Нептун на десценденте. So let's look again at this chart. Давайте еще раз посмотрим на гороскоп. А дополнительно к тому, что мы видели по гороскопу. The moon is just below 20, just around about 22 degrees above the ascendant. Луна примерно в 22 градусах здесь э, над э, асцендентом находится and the Neptune is about 14 degrees below the discernment. А Нептун э, где-то в 14 градусах под десцендентом. But on the astrocartography map, they are uh, within orb of Manchester. Но на астрокартографической карте обе эти линии находятся в орбисе Манчестера. Мой вопрос заключается в том, Почему? The reason is is that the rising sign is Aries. А, восходящий знак у нас Овен, And we know that when the ascendant is in Pisces and Ar- and Aries, и мы знаем, что если асцендент в рыбах или Овне, it will be less than one hour on the ascendant, вот, the time. а, Can you repeat it, please? Okay. I just. Uh, that the ascendant will, uh, the, the Pisces will only be on the ascendant for about 57 minutes and then it changes to the next sign. А рыбы будут на асценденте около недолгое время, меньше часа, где-то 57 минут, а потом знак меняется. And the Yeah. ascendant will only be on Aries for around about the same time, 57, 58. То же самое и Овен, это быстрый, э, быстрый восход- м, знак. Ну, 57 минут с чем-то, и о, Овен уже не на асценденте. These are known as signs of short ascension. Это э, к- краткое восхождение, да, по-моему, называется, да? Быстрое восхождение. Именно поэтому людей, рожденных с асцендентом в рыбах и овне, не так много сравнительно. Это означает, что э, меньше времени просто эти знаки за более короткий срок проходит асцендент. So it means that uh, the ascendant is will go through quicker in this sign. Это означает, что точка асцендента пройдет быстрее по этим знакам, чем по другим. Из-за широты а, Луны и Нептуна It means that they will be quicker on the ascendant descendant axis in time. Мы можем сказать, что они быстрее окажутся на оси асцендент-асцендент. So there's three things that can uh, differences between uh, a relocation chart and astrocartography. Итак, повторяю, есть три вещи, которые составляют, в которых заключается разница между релокационными картами и астрокартографией. In the first test question we saw this was to do with the latitude of the planet and we saw the Pluto below the descendant. Э, по первому тесту мы видели, что первый фактор это а, небесная широта планеты. Мы видели, что э, Плутон Э, в в отношении э, мы увидели, что линия Плутона на десценденте оказалась э, наиболее близкой. Второй пример показал нам важность склонения планет. Это э, тот пример, который дал нам три линии Плутона в Финляндии. And the third example is when you have Pisces or Aries on the ascendant, It can make a difference to the planets on the ascendant and descendant axis. И третий пример говорит нам о том, что если асцендент в рыбах и овня, э, то планеты быстрее э, приходят в соединение с осью асцендент-асцендент. And because of these differences, that's why I do not use Именно из-за этих трех важных различий я не использую в своей работе релокационные гороскопы. Какие-нибудь вопросы по этим трем гороскопам и, и вопросам, которые мы рассмотрели, есть? The second difference, can you repeat, please? The second difference declination is with the declination of the planet. Второе различие это склонение планет. Склонение планет играет роль. If the declination has got a very если э, склонение очень велико, and you're looking at locations above the Arctic Circle, и вы, к примеру, смотрите на места, расположенные за полярным кругом, then you could have three lines coming together like we had Pluto in Finland. Вы часто встретитесь с таким случаем, как был Плутон в Финляндии. Три планетарных линии соединяются к И это та информация, которую в нормальном гороскопе вы никогда не увидите. И это важная информация. Это понятно? На что мы должны обращать внимание, смотри, что Правильный ответ на какой вопрос? Но мы еще не закончили, мы это мы в процессе. The question was, what kind of information uh, uh, do we do we need to look for in in if we want to find the right question, uh, the right answer? So my question was the right answer to what question do you want? Okay. My, uh, what I would say to this is that uh, you should look at the astrophotography in preference to relocation charts. мой ответ вам такой. Вы должны предпочитать астрокартографию релокационным гороскопам. Она moment, дает больше информации. At the moment, I've only showed you the differences. На, к данному моменту я просто показал вам, в чем состоит различие. We're now going to come on how to interpret the astrocartography map. И мы переходим к тому, как интерпретировать астрокартографическую карту. So, question? Вопрос? The question is about 90 degrees. Why is it pole 90 degrees? Well, the north pole is 90. 90 градусов северный полюс. Uh, Широта. широта географическая полюса. So it's 90 degrees latitude, right? Yes, that's North Pole. What, is, what about making a little break? Uh, At what time? Okay. Да. I've just got one more example with the difference between right ascension and celestial longitude. Я хочу вам дать еще один пример, показывающий разницу между прямым восхождением и небесной долготой. And then we'll have a break. А затем мы сделаем небольшой перерыв. Take a look at this natal chart. Посмотрите на эту натальную на этот натальный гороскоп. And you'll see that the moon and Pluto are in exact conjunction aspect. Здесь вы видите, что Луна с Плутоном в аспекте точного соединения. So you think these two planets are 12 minutes old? Разница меньше 20 минут. 12 минут, да? So when we look at the astrophotography map, когда мы смотрим на астрокартографию, you will find that these two planets are not in conjunction. Мы обнаруживаем, что эти две планеты не находятся в соединении. Because with the astrocartography we are using right ascension. Потому что в астрокартографии мы используем прямое восхождение. Now we see that the moon and Pluto lines are no longer together. Мы видим что здесь, что Луна и Плутон больше не, в не в соединении. And that's the difference between the equator system and the ecliptic system. И вот вам наглядная разница между экваториальной и эклиптической системами. Астрокартография использует эклиптическую систему. Эклиптик. This is just an example to show you that if you think you've got two planets in exact conjunction aspect, it doesn't mean to say that the two lines are exactly conjunct on the astrophotography map. Я показываю вам просто пример того, что если в натальном гороскопе у вас точное соединение двух планет, это вовсе не всегда означает, что две эти планетарные линии будут в соединении на астрокартографии. Что-что? Только соединение And you, see, you can see that the, the declination of the moon and Pluto are totally different. Вы видите, что и склонение Луны и Плутона абсолютно другое. What about the cross, cr- the crossing of the lines? I've not come to crossings yet. I'm coming to that after the break. Про пересечение линий мы поговорим после перерыва. So you can see, especially with the moon and Pluto ascendant descendant lines, they are no way in conjunction. А, Особенно это касается линий э, Луны и э, Плутона на асценденте и десценденте. Они совсем не, не в соединении здесь. You could have a place here near to Moscow. Вот есть, например, место Плутона на асценденте не, рядом с Москвой. Too far away. А не, наоборот, Плутон далеко. Any questions about that? какие-нибудь какие-нибудь вопросы на эту тему есть? Да, программа Solo Maps выполняет такие. Okay, then I suggest that we take a short break. Давайте коротенький перерыв сделаем. And then after the break, we'll come on to interpreting the astrocartography. А потом будем толковать астрокартографические карты.